loucura, loucura, tem que levar loucura. Aí, novinha, tô sentando a pica que eu sei que tu aguenta. Ah. Nossa! Ah, ah, ah. Ah, que eu fui meio baseado e minha mente ficou leve. novinha ah, que eu sei ah, que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe ah, representa, vai. Vai na frente da equipe representa, vai. Essa é da boi, caralho. Tô então senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. Que chava, bola, acende, traga. De chava, bola, acende. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, essa grudar mesmo. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah, Fumei um baseado e minha mente ficou lenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe, representa. Vai! Vai na frente da equipe, representa. Vai! <coughs> Essa é da boi, caralho. Então senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. chava, bola, acende, traga. De chava, bola acende. Ah. Ah. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, essa gruda na é melhor. Carai, carai. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que o já vi, senta a putaria. Você já as amiga. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que o já vi, senta a putaria. Você já casa, amiga. Amiga, amiga, me segura, pelo amor de Deus. Eu tô muito louca de balinha.